Задзвонив телефон. Крамер узяв трубку. Так. Так, так, розумію. Ти їх, звичайно, розшукали? Ну, чудово, чудово. Негайно ж. Полковник позирнув на Джонса. Ну, зараз, генерале. Сюди приведуть гарненьке товариство. Дуже-дуже цікаве товариство. Десантників. Рятувальну команду, яку послали по вас. Гадаю, ви будете раді такій зустрічі. Я справді не уявляю, про що ви говорите, незворушно відказав Джонс. Рятувальну команду ми вже бачили, прошепотів Сміт до шафера. І, безперечно, скоро ми поновимо з нею давнє знайомство. Ходімо, що зараз? Але ж вони візьмуться за нього. Шафер показав у темряві у бік Джонса. Вам бракує виховання, лейтенанте, прошепотів Сміт. Вони люди цивілізовані. Спершу доп'ють коньяк, а вже тоді візьмуться за нього. А що вдієш, тяжко зітхнув шафер. Я ж з Монтани. Вони вийшли так само нечутно, як і увійшли, і причинили за собою двері. Пересвідчившись, що коридор порожній, Сміт знову увімкнув світло. Потім вони швидко спустилися сходами на поверх нижче і, повернувши ліворуч, зупинилися перед дверима з табличкою Телефонна станція. До діла скомандував Сміт. Він припав вухом до дверей і, ставши на одне коліно, зазирнув у шпарку замка. Дуже обережно натис на ручку. Двері були замкнені. Сміт повільно відпустив ручку і випростився. Що? Відмичкою? спитав шафер. Телефоніст почує спробуємо крізь сусідні двері. Ці двері були незамкнені і відчинилися, щойно Сміт натиснув на ручку. Кімната за ним була темна і здавалася цілком порожня. Стійте, різко пролунав позаду голос. Швидко, але не надто рвучко. Сміт і шафер обернулись. За кілька футів від них стояв солдат з карабіном в руках. Очі його підозріливо перебігали з їхніх облич до торби в руках Сміта. Той поглянув на солдата з лючі і приклав пальці до уст сто чортів. Просичав він крізь зуби. Тихо! Там аналійці. Потім нетерпляче відвернувся. Став уважно дивитися крізь прочинені двері. І ще раз підніс пальці до густ. Далі що подивився на шафера і відступив у бік. Шафер став на його місце і собі почав дивлятися у темряву. Підозра на солдатовому обличчі змінилася на цікавість. Шафер повернувся до Сміта і прошепотів. Що будемо робити? Не знаю. Прошепотів Сміт у відповідь полковник камер. Наказав брати їх живими. Але а що це? Тепер уже пошепки запитав солдат. На згадку про полковника Крамера його підозра розвіялась. Хто там? Ти ще тут? невдоволено спитав Сміт.